Preacuvioși părinți și iubiți credincioși, fiecare sărbătoare are mireasma ei, are sfințenia ei, are harul ei. Iată că această Sfântă Sărbătoare, frazic împărătesc, pe care o așteptăm un an de zile ca să o prăzuim, iată astăzi, deci, praznicul cel binecuvântat al intrării în biserică al preasfintei născătoare de Dumnezeu. De ce se numește intrarea în biserica Maicii Domnului? Mai întâi să amintim că Sfinții Părinții Joachim și Ana nu aveau copii. Ei aveau casă în Nazaret, în Galileea, și se rugau amândoi să le dea Dumnezeu un copil dumneavoastră care sunteți în căsnicie, care unii din dumneavoastră poate nu aveți sau n-ați avut la început copii, noi înțelegem câte rugăciune, ce lacrimă, ce supărare ați avut în casă până când Dumnezeu v-a mângâiat măcar cu un copil. Ei tot așa, să Sfinții Părinții Oachim Sană, nu aveau copii. Asta a rânduit Dumnezeu ca la început să nu aibă copii. Și s-au rugat multe vreme tot nu primeau. Nici nu erau primiți la Ierusalim, la templu, cu daruri, pentru că zice că Dumnezeu s-a scârbit de voi, nu v-a dat copii. Asta era tradiția pe atunci. Și iată că el se ruga uneva la câmp, Sfânta Ana se ruga în grădină, după o tradiție spune că Sfânta Ana s-ar fi retras Tocmai în Ierihon, unde este pustiul Hozeva, este acolo o peșteră așa la înălțime de vreo 20, 30 de metri, că deci sunt multe acolo, uscate. Sunt o peșteră se cheamă peștera Sfinteana, unde s-a nevoit și Sfântul nostru român cu viosul Ioan Iacob, în peștera Sfinteana, așa se cheamă. Ei bine, tradiția spune că acolo s-ar fi rugat o vreme Sfânta Ana cerea un copil ca să se ridice o care ei din toată lumea din vremea aceea. Și a fost trimis Arhanghelul Gabriel și a adus veste și lui Iosif, care era acasă în Evanga Galileea, și la Sfânta Ana, că vor avea un copil, parte femeiască, și să-l lui Dumnezeu. Nu se poate să te rogi Că să nu primești nimic. Nu se poate să cei cu credință să Domnul să se întoarcă fața de la tine. Depinde însă cei ce ceri, că dacă nu ceri ce trebuie, sau cei ce este de folos pentru mântuirea sufletului, Dumnezeu te cruce și nu dânduiește. Iar dacă cei cele de folos începând cu mântuirea sufletului, atunci Bunul Dumnezeu tuturor le împlinește cererea. A rămas Sfânta Ana însărcinată, s-a născut pe pe Sfânta Fecioară Maria. Cuvântul Maria înseamnă cea plină de dar. Maria mai înseamnă fiecare litere din acest cuvânt înseamnă virtuțile cele mai mari care trebuie să le aibă o femeie pe pământ. Și înainte de naștere, Sfânta Ana a promis lui Dumnezeu, a făgăduit că va da, roada frunzeselor ei lui Dumnezeu. Și asta a contribuit foarte mult și să fie și pentru noi și pentru dumneavoastră o îndemnare. Când avem necazuri multe și mari și nu ne sântânește nici o șerere, să promitem lui Dumnezeu ceva, că vom ajuta la o biserică, că vom crește un copil orfan, că vom merge pe la cei săraci, cei care cât poate, nu promit și nu pot. Cât poți și cât trebuie să ai să se vese repede să se împlinește cererea. Așa se Sfânta Ana a născut în Maica Domnului, acolo în Nazaret, s-a crescut-o timp de trei anișori de zile. Când avea Sfânta Fecioară Maria trei ani de zile, ei au făgăduit că vor închina o templului din Ierusalim. S-au făcut așa. Ce este acolo la Ierusalim? Sau ce era pe vremea aceea? Templul mare, care acum sunt arabii, deci templul cel original a fost stricat de păgâni pentru păcatele evreilor și acolo, în ograda templului, noi am fost odată pe acolo, acum vreo 20 și ceva de ani, este un platou destul de drept și mare de tot. Ei bine, acolo să mai văd urmile vechiului templu al legii vechi. Și în jurul acelui templu, sau biserică, cum se cheamă astăzi la noi la Ortodox, erau trei rânduri de clădiri. Se spuneau preoții în acele clădiri trei feluri de oameni, să nu Într-o aripă erau fecioarele care le aduceau părinții să le închine Domnului. Se trăia un timp acolo limitat, mai mult sau mai puțin, și după aceea ori se căsătoreau, și deveneau cele mai bune creștini ale legii vechi, ori rămâneau în fesorie până la moarte. Deci un pavilion din acela era destinat pentru fesoare, alt etaj, alt pavilion destinat pentru văzuve, văzuvile cele revinitoare care ar pentru dragostea lui Hristos, unii din ele se retrăgeau acolo pentru o vreme, și apoi veneau altele, stăteau câteva ani și acum slujau biserica, făceau curățenie, măturau, cântau, plângeau, se rugau. Asta era misiunea lor. Deci asta este a doua ceată, întâi fecioarele, apoi văduvile și la urmă a treia ceată de suflete alese pentru Dumnezeu erau tinerii care trăiau în feșorie, numit nazorei. Ei aveau un pavilion separat și acolo stăteau și slujeau Domnului și cântau în biserica Domnului îl lăudau și petreceau viața o zen acolo. Și alții se căsătăreau pe parcurs sau alții rămâneau așa și închinau viața lui Dumnezeu. Iată deci un fel de mănăstire care se găsea în ograda templului din Ierusalim. Nu întâmplător și mănăstirile noastre ortodoxe, într-o formă mai schimbată, au reluat această tradiție ca în jurul bisericii lui Dumnezeu și a sfinților altare să se facă bisericuțe, mănăstiri, suflete curate, care se țin în sufeșorii viața lor lui Dumnezeu sau în smerenie sunt în pocăință. Sfânta Fecioară Maria a fost adusă acolo din Nazaret, însoțită de părinții ei, însoțită de grupuri de fetițe de, cam de vârsta Maicii Domnului până la 5, 6, 7 anitori și au mers câteva zile bune, că de la Ierusalim până în Galileea sunt 157 de kilometri. Ori o copiliță mică și jos nu poate să facă atâta kilometri într-o zi sau două, poate o săptămână. Și mergeau când sunt sal. Să aveau în mâinile lor ori lumânări, ori crezi de finic sau de măslin, care simbolizează sensenia feșoria, curăția, mântuirea. Și au ajuns la templu, în fața templului erau 15 trepte pe care trebuia să le urce fiecare și la fiecare treaptă când puneai un pas mai sus, ziceai un psalm, terminai salul, mai păstăi o treaptă, așa era pe atunci în Vechiul Testament. Și așa făceau toți care intrau în templu. Iar Sfânta Fecioară, cum a ajuns în fața templului, n-a mai pășit și să zică că te înseamnă a fiecare treaptă. Sunt ei era destinată să fie Maica Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Spune Sfinții că dintr-o dată, prunca Maria, când a ajuns în fața templului, că acum ar fi zburat. S-a urcat de sus, la dreptele cele mai înalte, și a fost întâmpinată de prorocul Zaharia, a fost luată în brațe, care era pruncă de trei anișori, și a dus-o direct să o închine în biserică. În Sfânta Sfinților se cheamă, care la noi, în tradiția noastră, este Sfântul nostru altar. Deci din Prizbor, de acolo de afară, au luat-o în brață Sfântul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, și a dus-o direct în Sfântul Altar, unde nu intră niciodată parte femeiască. Și asta pentru că ea trebuia să nască pe Hristos, Mântuitorul Lumii, și prorocul și ia de la Duhul Sfânt această taină. Și a stat în Sfânta Sfinților, în fiecare zi intra acolo singura fecioară care intra vreodată în Sfintele Sfinților sau Sfântul Altar, este de-a curgea Maica Domnului. Vedeți cum Dumnezeu a pregătit acest vas al Maicii Domnului. Vedeți că dacă vrei să ai un vas cât mai curat posibil, nu o duci la școală, nu o duci la primărie, nu o duci la distracție, îl duci la biserică. Biserica păstrează aurul cel mai curat. Biserica face din rău bun. Biserica face din oameni de rând sfinți și sfinte. Biserica păstrează sfințenia tinerilor și a fecioarelor și slava pe Sfintei Trăini. E mare taina aceasta existat, că locul cel mai sus de pe pământ rămâne biserica. Că este casa lui Dumnezeu, n-am zidit-o noi. Terese îi zidim noi, dar biserica nu numai terese, biserica este plină de har, ori harul Duhului Sfânt, îngerii care cântă în biserică, sfinții care nevăzut se roagă cu noi în biserică, ei păstrează această biserică ca un lăcaș al cerului, nu numai al pământului. Și chiar dacă noi nu vedem, dar credem și simțim că biserica este zidită de Dumnezeu cel viu pentru veșnicie, că ea trebuie să crească lumea, trebuie să crească prunci, prin biserică se spală păcatele oamenilor, prin biserică se mângâie lumea, biserica cea care ne dă nouă mântuirea, dacă urmăm biserica, dacă trăiți viață cu adevărat curat. Și Sfânta a stat în ograda templului din Ierusalim 12 ani și adeseori se spune că ea când era în Marisa în Sfântul Altar, se cheamă Sfânta Arhidilor în legea veche, venea Arhanghelul Gabriel. Arhanghelul este unul din cei mai mari îngeri ai cerului, mai mare decât toți ceilalți îngeri, fiind arhangheli. Când venea Gabriel Arhanghelul să vorbea pe Maica Domnului, să o învăța cele dumnezeiești și îi aducea mame fereastre din cer și îi spunea tainele care vreau să urmeze să se împlinească prin însă sufletul și trupul preasfintei Fecioare Maria. Iată, deci, când ce ținem noi pe Maica Domnului, Iată de ce sectanții o fulesc, nu pot rabda, nu pentru că ei se simt că nu știu ce Ei nu știu ce fac, ei sunt demonizați. Asta e singurul cuvânt care vă spune tot. El nu mai poate raționa. Dar iată din noi, de ce iubesc atât de mult pe Maica Domnului? Să strângă la Maica Domnului, ajută-ne, prea Sfântă Fecioară, să se roagă la Maica Domnului, să dau lacrimi în fața icoanei Maicii Domnului, dar pe lumânărele să se mai închine să acasă, la icoane, când merg drumul, ce strigă întâi? Înainte de a se gata Mântuitorul, strigă la Maica Domnului, că dacă mama se roagă pentru lume și pentru mine, și Dumnezeu Mântuitorul, care este Fiul Maicii Domnului, ne aude după tu, bineînțeles, Ne aude și rugăciunea noastră e mult mai primită la Dumnezeu când strigăm la Dumnezeu prin Maica Domnului. Maica Domnului, tu rugăciunea mea și lacrima mea să suspinul meu, să durerea mea, să scârba mea, care o am acum inima mea, du la Dumnezeu ca să aibă milă de mine. Și zic că a stat 12 ani și atunci vecioară în templu, apoi cu 3 ani care mai avea de acasă, îi avea vârsta de 15 ani. Și la vârsta aceasta s-a făcut o minune. S-au gândit preoții templului din Ierusalim ce să facă de acum, aveau fie veste de la Duhul Sfânt, că trebuie ca fecioara să fie încredințată unui bătrân bărbat, că nu putea să le ține până la bătrânețe. Și au pus ei, să spunem, în istoria bisericii și în viețile Sfinților, că au pus câteva toierge de seara până dimineață cu numele fiecării dintre cei mai buni preoți ai cercului. Și care toiac va odrăsli, aceluia se de pe Sfânta Fecioară. acest odor sfânt ei știau de la Duhul Sfânt că ea va naște pe Mesia. Ei știau Scripturile care spune, iată Fecioară va lua în și se va naște, se va chema numele lui Emanuel, care înseamnă cu noi este Dumnezeu, spune Isaia, proroc. Ei știau profețiile mai bine ca noi, erau foarte evlavios în legea veche. Ei bine, iată că dimineața au găsit toiagul lui Iosif în Un bătrân să-l pui seara în Sfântul Altar și să vezi dimineața cu crești verzi. Nu e o minune? Și așa s-a împlinit minunea aceasta, s-au zis toți, dacă toiagul lui Iosif, care era din Nazaret, a odrăslit, a dat crenguțe verzi, înseamnă că el trebuie să ia în seama ta și această sfântă pruncuță fecioară. Și asta a făcut, s-a ajuns pe Sfânta Fecioară în Nazaret, cum știți, și să ia în Dumnezeiații feciorii și neînșetată rugăciune, să la jumătate de an, numai după a plecat din templul în Nazaret, în casa lui Iosif, a venit Arhanghelul Gabriel și i-a venit vestea cea bună, a bunii vestii, tu va naște pe Hristos Mântuitorul Lumii. Dar pentru praznicul de atunci, dacă vom trăi, vom vorbi în postul mare când va fi cu bunei vestiri. Până aici, deci, v-am amintit că pe Sfânta Fecioară a fost rost al făgăduinței, că mama ei și tatăl ei au promis, cine va da Dumnezeu, vom da la templu, la biserica lui Dumnezeu. Și așa au făcut. Luați să fie de vase pildă, care mai aveți copilați, fetițe, în adevăr, nu știu dacă este altă țară ortodoxă, cu mai mulți tineri și tineri prea Sfintele Mănăstiri să nu mă la mănăstiri, dar mulți, multe, mai ales, care trăiesc în feciorie. N-am apucat în tinerețele mele așa povești ca acum. Asta să spunem aceasta ca să vă încurajăm, să, să vă dăm speranță că Dumnezeu încă nu ne-a părăsit. Că dacă Dumnezeu nu ne-a părăsit, de cine să ne temem? De vânturi, de păgâni, de sectanți, de atei, niciodată. Suntem cu Dumnezeu, suntem mai de Dumnezeu, slujim de Dumnezeu. Iubiți frazigești deci, pe scurt, asta este istoria praznicului de astăzi. Așa a luat naștere acest praznic dumnezeiesc care se cheamă intrarea în biserică a preasfintei născătoare de Dumnezeu. Să ne punem o întrebare. De ce a fost dusă Sfânta Feșoară în templu și nu în altă loc, în altă casă, curată? De ce în biserică? Pentru că singură biserica salvează lumea. Biserica e corabia mântuirii lumii. Biserica e casa Dumnezeului celui viu. Biserica este nădejdea mântuirii noastre. Biserica păstrează prunții și copiii curați, neînținați, Biserica ne unește cu Dumnezeu prin Sfânta Împărtășanie, prin cântări frumoase, prin Sfintele rugăciuni, prin cele șapte Sfinte taine, prin Sfânta Liturghie, prin toate Sfântele care se fac în biserică. În biserică este Hristos, în biserică este Maica Domnului, în biserică sunt Sfinții, Îngeri, în biserică se află Sfânta Cruce, în orice biserică se află icoana ca Sfintei Fecioare Maria, în orice biserică sunt Îngeri. Așa spun Sfinții Părinți, că în timp ce noi credincioșii cântăm să ne rugăm, nu ne cântă cu noi. Îi simțim, dar nu totdeauna îi putem vedea, pentru că așa a rânduit Bunul Dumnezeu. Deci, iată de ce pe Maica Domnului au dus-o în cel mai sfânt loc de pe pământ. Și cel mai sfânt loc de pe pământ nu-i decât biserica. Nu cârciuma, nu televizorul să ne iertați, nu altceva sau altceva. Noi știm ce se întâmplă. Suntem toți dintre dumneavoastră și de la țară, Știm ce se întâmplă când uităm de biserică, îi trezim dormind pe la țări televizoare și cu fetițele și văd toate murdăriile posibile și imposibile. Fiindcă cei care le dau sunt păgâni, nu sunt români, sunt străini și păgâni. Trebuie să înțelegeți dumneavoastră. Deci ce să alegem noi? Dacă odinioară acum 2000 de ani pe Sfânta Feșoară, prin biserică s-a făcut vrednic să fie mama Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ori noi avem alte șanse? Nu trebuie să noi să imităm pe Sfinți, suntem pe Maica Domnului. Nu trebuie să ne aducem aminte că numai biserica salvează lumea. Iubiți frate, ochii mari, trăim niște vremuri cumplite. Și mâine va fi și mai greu pentru păcatele lumii și noastre. Cel mai greu de crescut sunt copii. cel mai greu de format sunt copii. cel mai ușor se strică, să mai legabă copiii, cel mai sfânt aur al lumii și al țării noastre, nu suntem noi bătrânii, copii. Noi spunem, dar dumneavoastră îi creșteți, îi spalați, îi hrăniți, vedeți ce faceți cu ei. Imitați că puteți viața Maicii Domnului. Nu, îi duc la biserică, când întrebăm, așa, odată pe lună îi mai duc la biserică. Da, da. Îi duc, dar restul celelalte săptămâni și peste săptămâni unii stau, păi, la televizor, mai la desene animate sau mai zis altfel, dacă nu zic mai urât, ei, vă place? Și noi nu știm ce se întâmplă acum în lume, Sau mai degrabă nu știm ce se întâmplă la copii acum la școli, nici nu să o spunem în public, dar să știți, De ce nu mai spun, decât atât, vă atenționăm. Dacă vrem ca această țară care încă e binecuvântată de Dumnezeu, deși toți omul, toți om împart, că Dumnezeu mă ridă și nouă cu Țărișoara asta frumoasă, dacă vreți să o vedeți în continuare pe harta lumii, să avem să noi un adăpost, o țară, și aceste sfinte biserici și mănăstiri care sunt renumite în toată lumea. Sunt să vă spun că nu sunt alte țări, creștinii vorbesc, care să aibă atât de multe mănăstiri, nu numai cantitate, dar au tineret. Mănăstirile din România sunt pline de tineret. Și avem Grecia, de ce să nu o spunem? Vin și vor să importi călugări și mai. N-avem și călugări. Dar de ce nu avem? Apoi nu cu comerțul, cu afacerile, cu... Așa greu puțin. Avem în Sfântul Munte, dar aceia sunt cu totul altfel. Ei bine, dacă vreți să sfințăm această țară și să o păstrăm, nu cu arma să ce mavu, cu crucea, cu viața noastră curată și biserica să arvează țara românească. Singura și ultima șansă care salvează lumea și țara noastră este creștinismul, ortodoxia, biserica, mănăstirile, preoții, păstorii bisericii, toți uniți la un loc și dumneavoastră roată în jurul preoților dumneavoastră și nu ne va face nimic când va Are Dumnezeu grijă și pentru România ca să păzească această țară. Deci, ce-a făcut Maica Domnului? a intrat în biserică. În biserică s-a simțit, biserica i-a păzit fieșoria, biserica a crescut-o, biserica a dat-o lumii. Prin nașterea Mântuitorului Hristos după trup s-a ajuns să stea în veci înaintea tronului preasfinței trei să se roage pentru lume. Va sta spaina bisericii. Biserica nu e un cuvânt oarecare, așa, cine mai la televizor. Eh, ai spune, unul mai vorbește altul. Biserica e viața noastră, biserica e temelia mântuirii noastre, biserica este singura instituție dumnezeiască, luminească, pe care a întemeiat-o Hristos, în care ne putem salva sufletele. Să nu numai în noapte, ci și a copiilor noștri. Iaba eu bătrâne am adus și tot bat capul de păreți, iar nepoata să te lase resurse, piciorul sau nepotul prin sine și țări, după afaceri, după destru, după cutare. Luați aminte, noi știm tot ce se întâmplă în țara asta, că suntem cu noi de la țară. Dar ne pare rău că mulți dintre tinii buni care vin la noi, ei sunt cu Evlavia și cu Latema, dacă ne îndemni copii, apoi păi părinte, la televizoare, la filme, la pornografii, la cutare. Deja v am atat bunică, câte roi și plângi și te lasă duci în iar. Se duce direct cu țara asta. Țara nu se bătrâni atâta. Se Te Dacă nu noi creștem bine, să nu-i legăm de biserică, să nu-i legăm de spovedanii mai deată, de Sfânta Împărtășanie, să de preoții duhovnii, să de Sfintele Mănăstiri, să duc cu oameni. Mai ales acum când sunt atâtea cumpte și ispite diavolesc, care au împărțit țara asta. Spuneau că este cineva din America, niște români, și părinții zice, mai știau și românește, a fost recent pe la N-am văzut nici într-o țară atâta pornografie ca România. Și zic, și părinții, așa de răi români, eu am zis, Ilde, nu. E arma numărul unu a păgânilor și a celor nebotezați ca să distrugă România prin înfometare, prin sărăcie, prin alcoolism, prin destrâng și prin televizor. Dacă înțelegeți ceva, de ce am spus până aici bine. Dacă nu, înseamnă că am vorbit de ceva. Din ce ele, să rugăm pe Bunul nostru Mântuitor și Dumnezeu ca să rânduiască pe Maica Domnului să ne fie tuturor rugătoare, apotărământ, mângâiere, cărăuză, păzirea vieții noastre curate, păzirea punților sacrificiilor și binecuvântare pentru lume, pentru țară și pentru mănăstire. Cu aceste câteva gânduri, să rugăm pe Bunul nostru Mântuitorul Dumnezeu să ne întărească, să ne atragă cât mai mult la Sfintele Biserici, nu uitați să vă spovediți de două ori în tot sufletul să se vă împărtășesc care aveți voi tot de două ori. Nu numai o dată, să la Paști, la Crăciun și gata, Nu mă. Mai ales acum. Cât mai mult și cât mai des, la o lună, două, povediți-vă, împărtășiți-vă. Țineți posturile, credeți copilașii în frica Domnului, noi suntem alături de dumneavoastră, să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca preasfânta Fecioară Maria, cu îngerii din cer, cu Sfinții toți, să ocrotească lumea creștină să ocrotească România, să binecuvânteze prunții, copiii și fetițele noastre, și țările creștine ortodoxe și mănăstirile, ca împreună cu toți Sfinții să-L slăbim Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.